Malprita pepado estus plibona. Iam la apparatoi comensis al pepi siain posedantoin. Exemple la lav machino. Che la tolagio non estas preta por esti pendigata, tion montris la machino e iam plifrue, per silentigio. Nun aliflanque, post bruo de la centrifugo, sequas pepado anstatau silento au la friduio. Se la porto restas mal fermita dum momento, gi ec pepas. Cae compreneble la automobilo. Ie la comenzo de la pep erao, la veturilo educis si antenanton per penetra bruo nur, se la zono ne estis fixita. Sed tiam la ingenieroi resignis pricias in reteno cae equipis automobiloin per sen nombrai avertai cae assistae sistemoi. Nun exonas pepado ce en parcumado. Pepas se sensoro opinias che la scioforo estas lazza. Intertempe pepas mal clarae avertoi ciui causa sencelan premadon sur la ecraneto au sur la sen nombrai butonoi sur la stirilo de la automobilo kiel tio povis okazi, se ingenieroi volas fari ion pli atento capta, pli alloga, pli nova, tiam ili inventas aldonain funccioin. Ec ingenieroi estos nur homoi, tiu formo de pensado shainas esti universala. Tiel psicologoi antaune longe publicigis plurain studajoin, kiwi montras tiun circonstanzon se obiectoi au ideoi estu plibonigatai, tiam automate ocasas aldonoi. Plibona, tio signifas por plei multai homoi precipe pli da io. Pli da funccioi, pli da proiectoi, pli da laboro, pli da iloi. Che povas conduci ancao al plibonigo, forigi elementoin, tion appenao iu pripensas homoi pretervidas tion eblezzon system metze. Tion justiras diras franzai psikologoi, successe succese ripetis cae plivastigis la experimento in de britae collegoi e la passinta iaro. Foie test personoi devis pli fortigi la stabilezzon de lego strukturo, foie ili devis pli bonigi la ludvoion de minigolfo ciam la plei simpla cae plei successa eblezzo consistis el tio, forigi elementoin. Sed la parto prenantoi en la experimento al aldonis ion, cae igis la aferoin precipe pli complicae. Che mal pli da io estas pli, tio do shainas esti sen en hava di rajo, ciun homoi mal ofte consideras. Tio shainas esti causita de tio, kiel argumentas las ciencistoi, che oni ricevas malpida aplaudo, se oni forigas ion malnovan, anstatau crei ion novan. Kiu forgetas ideoin, elasas funccioin, ca kiu cesigas proiectoin, tiu implicite criticas tion kiel superflua, au ec sen valora el tio povus nutri sin la resisto, provi pribonigi ion per forigo. En la experimentoi de la Franza e psicologoi, la partoprenantoi consideris tiun eblezon nur tiam, ciam oni explicite attentigis ilin pritio. Eble estas nur unu situatio en la vivo, en kiu homoi, cun positiva change intenso, sistemezze volas forigi afferon. En la retrospectivo al sia pasintezzo. Tiam ili cerbumas, che ilia vivo estus pli bone passinta, se nur quelcae afferoi ne estus occasintai. Eble existas ec ie ingenieroi, ciui pripensas, ciula mondo estus iomete pli bona, sen per pantai apparatoi